О шостій сонце стояло вже досить високо над льодовиком. Воно сьогодні вперше не заходило. На широті 73-ї паралелі починався тримісячний полярний день. Це мала б бути врочиста хвилина, але ніхто навіть не дивився в той бік. Люди прощалися з базою. Булат востаннє озирнувся на вікна вздовж задньої стіни під самі рами присипаної зернистим снігом чи не доведеться знову вертатися сюди. Від самої думки йому стало дуже незатишно. Він глянув на товаришів, які теж озиралися нишком одне від одного, ковзаючи по доручкому фірновому снігу. Всіх непокоїла одна й та сама думка. Попереду йшов Жак Антуан. Дорога була йому дуже добре відома. Він вивчив тут кожен видолок і кожен горб. За ним їхали нарти пата. Останнім часом пат навчився правити собаками не гірше від мерсьє. Він же змайстрував собі нові сани, замість отих, які віднесли ураганом. На базі був ще один стіл, кухонний, міцно склепаний з дюралових труб. Але цього разу пат уже не відпиляв ніжок і не поставив їх на лижі. Всі четверо ніжок просто позагинав назад, а потім з виглядом переможця хизувався ставлю 200 доларів проти одного. Подібних нарт іще не робив ніхто в світі. Нарти справді мали дві пари полосків, ковзали дуже легко, дошку столу пад зірвав, а раму заплутав сирицею. На цих нартах їхав одноногий тур, сидячи в мішку і закутавшись наметом, з якого виглядав тільки його синій капюшон. За першим запрягом тяглися собаки Нансена везучи спальні мішки, недоторканий запас консервів та інше начиння. Далі виступали Мілтон Брус, Естрада і Потоцький. За ними клуб 30-річних і Райман, потім обидва японці, тоді Кет і професор Марш, далі чилієць Дон Фернандо, за ним Булат матрос. Але він був не останнім. Останнім дебуляв білий пінгвін Бенедикт. Пінгвін не встигав за собаками-лижниками, тому, коли надто відставав, то лягав на черево і починав інтенсивно відпихатися крильми й лапами і дуже швидко всіх наздоганяв. Бенедикта спочатку не хотів брати зайвий клопіт і зайвий рот, але він причепився і не відставав від гурту, вперто йшов за людьми, і Булат урешті махнув рукою недоторканий запас, який не вимагає транспорту, приготнув Раймон. Сонце поволі розверталося і розверталось, простуючи на схід. О півдні, коли зробили третій привал, мороз упав до 20 градусів. Такої теплої днини ще не було. Це радувало і трохи засмучувало, бо після великих перепадів, звичайно, починався буран. Філмар Шикет інколи відставали прилаштовувалися за Булатом або йшли поряд із ним. Чудовий день для початку, сказала Кет, озирнувшись на філа марша. Але той був тепер обережнішим і поспішив пригасити її ентузіазм. Коли поверталися з Нансеном від сьомого складу, день теж був спочатку майже такий. Це було по той бік сельбуктикет. Але що почалось потім? Групу Булата біля тієї бухти також захопив сильний буран. Тоді вони їхали з п'ятого до шостого складу. Але Булат мовчав. Я стаю забобонним, з гіркотою подумав він. Йому хотілося пройти безускладним бодай оцей перший день, щоб серця людей не здригнулись на самому старті. Жак Антуан не поспішав, і це з його боку було дуже розумно. Скільки ми тут виїздили, сер, сказав Булатові професор, а я не бачу жодних слідів. Чи ми збилися з дороги, чи все позамітали вітри? У такий гожий день важко було збитися з дороги. Ліворуч здалеку весь час виднівся бар'єр, і тільки сонце трохи заважало, щораз нижче спускаючись на схід, щоб о дванадцятій ночі скреснувши нижнім краєм по льодовику, знову поволі братися вгору. Підпливши до місіс Кет,